9245 fatvo. Xushdan ketish ro'zani buzadimi? Savol. Bir kishi ro'zador holida xushdan ketib qoldi. Uning ro'zasi buziladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Imom Shofiy va Imom Ahmad madhablariga ko'ra Ramazonda xushdan ketgan kishi ikki holatdan birida bo'ladi. Birinchisi butun kun davomida xushdan ketib yotish Ya'ni tong otmasdan oldin uxshidan ketib, quyosh botganidan keyin o'ziga kelish. Bunday holatda uning ro'zasi sahih bo'lmaydi va u Ramazondan keyin bu kunning qazosini tutishi vojibdir. Ro'zasi sahih emasligiga dalil shuki, ro'za qalbdagi niyat bilan ro'zani buzuvchi narsalardan tiyilishdir. Chunki Alloh taolo hadisi qudsida ro'zador haqida yatruku ta'amahu va sharabahu va shahvatahu min ajli bandam taomi, ichimligi va shahvatini meni deb tark qiladi. Sahih Buxoriy 1894, chi Sahih Muslim 1151 chi hadis. Alloh taolo tark etishni ro'zadorga nisbat berdi. Qushidan ketgan kishiga esa tark etish nisbat berilmaydi. Bunga qazo vojibligiga dalil esa Alloh taoloning quyidagi so'zidir: "Va man kana maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra" va kim xasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tutolmagan kunlarning sanog'ini boshqa kunlarda tuzalgach yoki safardan qaytgach tutadi. Baqara surasi 185-oyat. Ikkinchisi, agar kishi kunning bir qismida, hatto bir lahzaga bo'lsa ham xushiga kelsa, uning rozasi durust hisoblanadi. Bu hol kunning boshida, oxirida yoki o'rtasida sodir bo'lishidan qat'i nazar Imom Navoiy rahimahulloh ulamolarning bu masaladagi ixtiroflarini zikr qilib, shunday deydi: Eng sahih qaul kunning bir qismida o'ziga kelishi shart qilinadi. Ya'ni qushidan ketgan kishining rozasi sahih bo'lishi uchun kunning bir qismida o'ziga kelishi shart. Kunning bir qismida hushiga kelgan kishining rozasi sahih ekanligiga dalil shuki, u umumiy ma'noda rozani buzadigan narsalardan tiyilgan bo'ladi. Ravzul Murbi xoshiyasi 3-mujallad 381-bet. Javobning xulosasi agar kishi butun kun davomida, ya'ni tong otganidan quyosh botgunicha hushidan ketsa, uning ro'zasi sahih bo'lmaydi va unga qazo vojib bo'ladi. Agar kunning bir qismida o'ziga kelsa, ro'zasi sahih bo'ladi. Bu Shofiy va Ahmad mazhabi bo'lib, Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh ham shu so'zni ixtiyor qilganlar. Vallohu a'lam.